Pakinggan natin ang isang pangyayari sa kasaysayan ng simbahan. October 7, 336 AD Ang kamatayan ni Pope Mark ang pang-34 na Santo Papa ng Simbahang Katolika. Sa kanyang pamumuno, ginamit ang pallium na yari sa lana na magpasa hanggang ngayon ay makikita pa rin suot ng Santo Papa. Sa pontifikado din ni Pope Mark nagsimula ang unang pagtatala sa mga obispo at mga martir na tinawag bilang Depositio Episcoporum at Depositio Martyrum. Inyong napakinggan ang isang pangyayari sa kasaysayan ng simbahan. Muling abangan dito sa Radio Veritas 846, ang radio. Totoo.